Mírame, soy la mesa. Sí, esta. Pensarás, que ¿cómo no voy a querer ir a un lugar así? Pensarás, que quiero las miguitas. Qué suerte tiene de estar ahí. Se debaten asuntos de verdad importantes. Quiero sentir tus codos. Ah, por querer, quiero una comida en familia.